bizlarni ularni yo'lini davom ettirishlikka tavfiq bersin. Albatta biz mana bu o'rinda, mana bu tog'larda nima uchun jamlanganimizni hammamiz yaxshi bilamiz. Bizni hijratdan bo'lgan murodimiz bizlarni mana bu tog'mi tog' yoki sangarmi sangar yurishdan bo'lgan maqsadimiz aniq va ravshan buni hammamiz bilamiz. U ham bo'lsa Allohning kalimasini oliy qilishlik. Allohni kalimasini oliy qilishlik. Walakin bu kalimani oliy qilishlik uchun biz o'zimizdagi eng nodir, eng nafis, eng qimmatbaho jonimizni berishga tayyor bo'ldik. Va shu jumladan o'zimizga Alloh taolo tomonidan berilgan barcha imkoniyatlarni sarflashlikka biz mana bu yo'lda nima qilganmiz? Azm qilganmiz. Shuning uchun biz Robbimiz bilan tijorat qilayotgan tujjorlarmiz. Robbimizdan oladigan inshaalloh mukofotimiz u Allohning roziligi bo'ladi va jannat bo'ladi degan katta-katta umidlarimiz bor. Xosatan faqatgina bir tilovati Qur'on, faqatgina bir Qur'onni dars qilishlik uchun jamlangan jamoatlar uchun katta-katta va'dalar va'da qilingan hadis muboraklarda shuning singarin dinni oliy qilamiz deb qonini to'kiyapkan.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 minnat qilib, ey mo'minlar, o'zingizni juda ham ozchilik, zaif bo'lgan holatingizni bir yodingizga oling. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilishlardan oldin Makkada musulmonlar juda ham zaif holatlarda edi. Ular ozchilik edi. Ularni biror bir himoyasi yo'q edi. Ular har lahzada kofir va mushriklar tomonidan ushlab olib chiqib, qatl qilishlik yoki sahrolarga olib chiqib, azoblashlik xataridan qo'rqib yashashardi. Yer yuzida mustazaf, zaif holatda edingiz. sizlarni odamlar ilib ketishligidan, ya'ni turgan joyingizdan sizlarni kofir va mushriklar ushlab olib chiqib ketishligidan qo'rqib yashayotgan vaqtingizni bir yodingizga olinglar. Alloh subhanahu va taolo mana bu mustazaf bo'lgan holatingizdan va mana bu qo'rquv holatingizdan so'ngra sizlar uchun o'zi bir omon joyni berdi. Va sizlarni o'zini nusrati bilan Alloh taolo yordam berdi va sizlarga pokiza rizqlarini berdi, shoyatki shukr qiluvchi bandalardan bo'lsalaringiz deb Alloh subhanahu va taolo Rasul sallallohu alayhi vasallam bilan birga Madinaga hijrat qilgan muhojirlarga o'zini mana bu bir necha ne'matlarini o'zi minnat qilib Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Ya'ni yuqorida ne'matlarni Alloh subhanahu va taolo eslatib turib mu'minlarga aytayaptiki, shuncha ne'mat bergan zotga shukr qilinglar va shukringlar mana shundan iboratki, ey iymon keltirgan mu'minlar, sizlar Allohga va uni rasuliga va o'zlaringiz bilgan omonatlarga xiyonat qilmanglar dedi. Allohga xiyonat nima? Allohga xiyonat Allohning hukmlarini ijro qilmaslik. Allohni qaytarganlardan qaytmaslik. Ya'ni Allohning hududidan, chegarasidan tajovuz qilishlik. Rasul sallallohu sallamga xiyonat qilish esa Rasul sallallohu sallamni sunnatlariga, u kishiga ergashmaslik, u kishiga itoat qilmaslik va u kishi aytmagan so'zni aytdi deishlik. Mana bunday xiyonatlar. yoki u berilgan, sizlar biladigan omonatlar. Bu birinchi din omonati. Alloh subhanahu va taolo mana bu omonatlarga xiyonat qilishlikdan mu'minlarni iymon sifatlari bilan xitob qilib qaytardi. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis rivoyat bo'lgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, ayatul munafiq 3 Iza haddatha kadhiba va iza va'ada khana axlafa va iza tu'mina khan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, munofiqning alomati 3 tadir dedilar. Agar gapirsa yolg'on gapiradi, agar va'da qilsa va'dasiga xilof qiladi, agar omonat qo'yilsa omonatga xiyonat qiladi dedilar. Boshqa bir hadisda, hadisning mazmuni shundan iboratki, qiyomat kunida har bir xoin kishi uchun qilgan xiyonati xiyonati darajasida uning orqa tarafiga nima? Bittadan xiyona xoinligini bildirib turadigan bayraq o'rnatib qo'yiladi. Har kimning xiyonati katta bo'lgan bo'lsa, uni bayrog'i ham ana shunchalik uzun katta bo'ladi. Va mana bu xoinlarning ichida millatlarga yoki jamoatlarga peshvo bo'lgan xoin amirlarni bayroqlari eng baland bo'ladiki, hamma xaloyiq ana shu hashr maydonida to'plangan kishilar mana bu xoinlarning xiyonatini bilib turadi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni xoin bo'lib qolishidan qaytaryapti. Allohga va uni rasuliga xiyonat qilmanglar deyapti. Shoyat mana bu oyatlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni davrlarida sahobalar uchun, o'sha sahobalariki mana bu Alloh va uni rasulining yo'lida jonlarini fido qilgan, barcha aziz narsalarini fido qilgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taraflaridan faqat bir chaqirilgan vaqtida ota-onasini fido qilgan sahobalar uchun bu ajablanarli bo'lgan bo'lsa kerak. Va lekin zamonlar o'tishi bilan bugun ma'lum bo'lyaptiki, Allohga xiyonat qilish, Rasuliga xiyonat qilish, islom diniga xiyonat qilish, islom dini buyurgan buyruqlarga xiyonat qilishlikni bugun butun ummat ko'rib turibdi. Ya'ni qiyomat kunida mana bu oxirgi davrda o'tgan bu ummatni qancha ozidagina faqat shoyatgina nima bayroq bo'lmasa kerak, lekin aksariyatida bayroq bo'lsa kerak xoin degan. Chunki xiyonat bugun sharaf bo'lib qoldi. Xoin odamlar qahramon bo'lib qoldi. Xoin insonlar peshvolikni da'vo qilyapti. Bu ummatning eng katta xiyonati ahli kitoblar qilmagan xiyonat. Ahli kitoblar ham bu darajada Tavrot va Injilga xiyonat qilmagan edi. Bu ummat mana bu xosatan bir necha qarinda katta-katta xiyonatlarni qildi. Alloh subhanahu va ta'ala tarafidan buyurilgan farz buyruqlarini bu ummatni peshvosi bo'lgan yo bu ummatni biluvchisi bo'lganlar bekitib keldi. Xosatan mana bu Amerika g'azvasidan keyin, New york va Washington g'azvasidan keyin ma'lum bo'ldiki, ummatni aksariyat xoinligi ma'lum bo'ldi. Bugun Amerika Yahud va Nasoraga qarshi jihad qilaman degan guruhlar, jamoatlarni nima deb nomlanyapti? Bularni sha'nida bo'lmagan bo'xtonlarni kim to'qiyapti bularga? Islom ummatini peshvosiman degan insonlar qilyapti bu ishni. Mana bundan bir necha kun oldin Pokiston majallalarida o'zini islom ummatining peshvolaridanman degan bitasi nima deyapti? Usoma aslida Amerikani josusi, Amerikaning agenti deyapti. Nauzu billah min zalik birodarimiz Shayx Usmon billadim bundan pok u. Qayerda jihad qilayotgan mujohidlarga bugun to'llar bo'lyapti. Terroristlar, vahshiylar, fiyatul zolla, ya'ni adashgan toifalar bu jihadni bu mujohidlar o'zi o'ylab topib oldimi? yoki bu Qur'ondagi shuncha ko'p suralar, shuncha ko'p oyatlardagi jihad buyruqlari hammasi mansux bo'lganmi? Nauzubillah bu din komil bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun payg'ambarlarning sayyidi, butun mahluqotni afzali, Allohning habibi, o'zi yoshlari qari bo'lgan holatlarda ham mana bu jihad maydonlarida jarohatlarni ko'targandilar. Qonlari oqqan edi mana bu Allohning dinini oliy qilish yo'lida. Bugun o'zini islom ummatini man degan yoki payg'ambarlarni vorisiman degan kishilar hayotida biror yeri jihad maydonida tirnaldimi-ki? Bu xiyonat emasmi bu? Bu xiyonat bu. Biz mana shu Pokistonga kelib ummatni ko'pini asli basharasini biz bildik. Ungacha bilmasdim men shaxsan o'zim. Hamma haqida mu'min haqida yaxshi gumon qilib qo'yaring deganiga ishonib yuraverar ekanmiz yaxshi gumon qilib. Pokistonda islomiy imorat yiqil yiqilishdan avvaldan boshlangan xiyonat. Islomiy imorat yiqitishlikda bo'lgan xiyonat, undan keyingi bo'lgan shuncha xiyonatga nimaga shu Pokistondagi 3 million million musulmonlar sukutni ixtiyor qildi? Nimaga bular indamasekin desam, bular kofirlar bilan kelishib yashar ekan. Kofirlar bilan kelishib, ularni talabini bajarib, ular nima desa aytganini qilib, keyin yashar ekan. million-million a'zosi bor jamoatlar bor. Shuncha din toptalanadi. Din masxara qilinadi. Dinning ahkomlari masxara qilinadi. Bular tomoshabin bo'lib turaveradi. Katta-katta ulamolar qatl shahid qilib yuboriladi. Muhojir musulmonlarni kofirlarga topshiriladi. Bular tomoshabin bo'lib turaveradi. Nimaga bu ish qilar ekan degan savol biz o'zimizda to'p paydo bo'ladi. Keyin bilsak, o'rtada kelishuv bor ekan, o'rtada ittifoq bor ekan. O'rtada ittifoq bor ekan. Haligi ertaklarda bo'lardi, ajdarho bir qishloqqa kelib, shu qishloq ahlidan kelishuv bor edi buni. Shu bitta bolasini olib chiqib, o'g'il bolasini olib chiqib berardi. Bu ajdarho yeb, ki qaytib ketib 1 yilgacha bu qishloq omni omonda yashardi. Shuni o'zi ekan. Men muncha musulmonni qatl qilib yo'q qo'yaraman, sen jim turasan. Desa bu imzo qo'yib berar ekan, jim turaman. Bu xiyonat bu. shuncha islom sharafi oyoq osti bo'lsa, tomoshabin bo'lib tursa, bu inson tirik desa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Tirik inson emas bu. Falastinda jihad qilyotgan Hamas guruhi bor. Shuni katta bir shahid bo'lib ketgan peshvolardan bittasini bir gapi bor ekan. Hamma tarafdan musulmonlar bularga minnat qilib, sizlar yashashni bilmaysizlar. Sizlar faqat o'lishni bilasizlar. Faqatgina qatl qitolni bilasizlar, boshqa bir hayotni, bir lazzatini, yashashni sirlarini sizlar bilmaysizlar deganda, u kishi javob bergan ekan. Yo'q, asli yashashni biz bilamiz. Nomisi oldida toptalsa, bir cheskanib qo'ymagan, muqaddasoti olib qo'yilganda ham bir harakat qilmagan, butun sharafi Qur'on oyoq osti bo'lganda ham seskanib qo'ymagan inson tirik emas u. U o'ligu. Ya'ni bir g'ayratga kelmaydigan, bir ichidan bir g'ayrati kelib, dini uchun bir o'zini fido qilmaydigan insonlar trigemez, emas, ular o'lik degan ekan bu kişi. Asli yashashni biz bilamiz. Chunki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Halid ibn Valid jangga yapken vaqtlarda shu so'zni aytgandilar: "Yo Halid o'limga oshiq bugün. O'limga shunday haris bo'lginki, senga hayot ato etiladi" degandilar. Bu ummat xuddi bir sehrlab qo'yilganga o'xshaydi. Xuddi sehrlanganga o'xshaydi. G'ayrati yo'q. Nima bo'lgan bu ummatga? Mujohidlarimiz oxiri o'zini qo'lidagi aslahasiga shu so'zni yozishni boshladiki, amotu li ummati. Men ummatim tirlarmikin deb, ummatim yasharmikan deb hayot bilan yasharmikan deb men vafot topyapman, men qatl bo'lyapman. Bu mana shu oyatdagi Alloh subhanahu va taolo nahiy qilgan, qaytargan xiyonat birodarlar. Siz u bizni ham mana bu kichkina jamoatga mana shu vona janglardan oldin albatta eshitgansizlar, yana aytib beraman. Xiyonatni tavsiya qilindi. Kelinglar, kelishamiz. Hamma jamoatlar kelishyapti biz bilan. Nimaga sizlar qaysarsizlar? Nimaga sizlar gapni qabul qilmaysizlar? Kelinga kelishamiz. Ayniki o'sha jamoatlarning daftari bo'ladi, sizlarning ham daftaringiz bo'ladi. Islomobodda daftar ochasizlar, xohlagan joytiga mujohidini aylanib kelaveradi Pokistonni. Xohlagan joyda ozod yuradi. Biz qog'oz beramiz, bu bizning odamimiz deb. Afg'onistonga jangga kirsani qurolni biz beramiz, o'qdorini biz beramiz, mashinalarimizga o'tkazib, olib borib olib chiqamiz. Kelin kelishaylik. kelishuv qanaqa bo'ladi deb Hoji Nurislom so'rasa, bir 10 ta yaroqsiz, ishga yaroqsiz O'zbekistonlik muhojirni bizga berasizlar. Qarichonlar, kampirlar, yasha yarador bo'lgan, ishga yaramaydiganlarni. Biz uni Amerikaga topshiramiz. Amerikaga topshiramizda ana sizlar ozod yuraverasizlar. Tijoratni qaranglar. Boshqa jamoatlar bilan shunaqa kelishganmiz desak, ha shunaqa kelishganmiz. Shuning uchun yuzlab odamini ushlaymiz, indamay turadi ular. Yuzlab oilasini ushlaymiz, farzandlarini ushlab topshiramiz Amerikaga, ular hing demaydi. Shunga kelishsanmi mana Pokiston ozodsizlar. Bu qaysi siratda bor? Qaysi dinda bor? Musulmon birodarini sotib, uni evaziga o'zi yashashlik qaysi islomda bor? Rasul sallallohu alayhi vasallamdan qolgan dinda yo'q bu. Hazrat Usmon Makka ga kirganlarida qatl bo'ldi degan xabar kelganda Rasul sallallohu alayhi vasallam 1400 ta muhojir va ansorlardan o'limga bayat olgandilar. Yo Usmonni intiqomini olamiz, yo hammamiz shahid bo'lib ketamiz degandilar. Shunaqamidi? Mana bu siyratda bor. Xossatan mustazaf bo'lganlarni mu'minlarning ichida zaif bo'lganlarni sotib yashashlik bular bizni rizq manbayimiz bular bu. Bizni nusrat manbayimiz bular. Hal turzaquna va tunsaruna illa bi du'afaykum Sizlarga rizq, nusrat sizlarning ichingizdagi zaiflaringiz sababligidan beriladi. پاکستان برد دمی ابتا رسول الله صلی الله علیه وسلم امریکا رزقینا برد دمی ابتا رسول الله صلی الله علیه وسلم هل ترزقون و تنصرون الا بضعفائكم كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم راست سوز سوزلگان المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله Musulmon musulmonni birodari unga zulm qilmaydi, uni kofirga topshirmaydi, uni yordamga muhtoj bo'lib turgan holatda tashab ketmaydi yordamsiz. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislari. Wallohu fi al abdi ma dama al abdu fi auni akhihi. Modomiki bir mu'min banda boshqa bir mu'min bandani yordamida bo'ladigan bo'lsa, Alloh uni yordamida bo'ladi. Xo'p, buni qabul qilmasak, 10 ta Afg'onistonlik muhojirlarni dedi. Biz ushlaymiz, sizlar rasman yozib beringlarki, bu O'zbekistonlik deb. Biz buni Amerikaga topshirib yuboramiz, tamom sizlar yashayverasizlar. Qaranglar dinfurushlikni. Qaranglar beg'ayratlikni. Qaranglar bu dayyuslikni bu. Afg'oniston musulmonlari bitta musulmonni deb butun davlatini qurbon qilmadimi? Qildimi? Davlati bor edi bulani, imorati bor edi, qudrati bor edi. Butun dunyo topkil toplanib keldi. Hatto ulamolar fatvo topib bordiki, Usomon topshirsa bo'ladi shariatda deb. Fatvo bordi mana qo'liga Amirul Mu'minni oldiga. Katta-katta muftilar bordi. Amirul Mu'min nima dedi? Musulmonni o'ziki o'zi uni uyida turgan itini men topshirmayman Amerikaga dedi. Bugun darbadar bo'lib yuribdi. Amir Mumin Allohim mahfadhu hafizahulloh Allah o'zi asrasun. Mana bu Afg'onistonliklar. Buni ham qabul qilmasak desak aytdiki, endi jangni kutinglar bo'lmasan. Shundoq uramizki, joy topa olmay qolasizlar. Aytdik biz shuni istayverganmiz, bismillah. Ana o'sha jang hozirgacha davom etyapti. Va bu biz jangimizga biz shar'an qanoatimiz bor. Shar'an qanoatimiz bor. Bizdan qatl bo'lganlar shahid. Bunga shakimiz yo'q. kitob va sunnat ijmo qiyos va ulamolar fatvosi bilan bizdan qatl bo'lganlar inshaalloh jannatda, ulardan qatl bo'lganlar jahannamda. Bunga shakimiz yo'q. Zarracha gumonimiz yo'q. Kechami degan ma'lumot internetda olingan ma'lumot Vona jangidan bos Pokiston armiyasi 4000 askarni yo'qotgan. 4000 askarni yo'qotgan. Alhamdulillah. Hada min fadli robbina. Bu Allohning g'alabasi bu. 4000 askarni yo'qotgan. Bizdan, ansorlar bilan bizdan ko'pi bilan bo'lsa 30 kishi shahid bo'lgan. Bu Allohning g'alabasi bu. Bu Allohning nusrati bu. Biz xoyillardan bo'lib qolmaylik deb birodarlar, mana shu mashaqqatlarga rozi bo'ldik. Bunga afsus qilmaymiz. Bunga afsus qilmaymiz. Va bugun bizga berilayotgan baholardan bittasi shuki إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم Bugun bizga bitta nom qo'yilibdi. Bular qaysar. Ja din din deb o'zini dinida g'ururlanayotgan kishilar. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga munofiqlar aytgan edi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, yodingizga olinglar, munofiq bo'lgan, qalbida kasalligi bor, qalbida marazi bor kishilar aytgandiki, o'sha Madinada turgan musulmonlarga nisbatan ana ularni dini ko'p mag'rurlantirib yordimi derdi. Nimasi bor bilan nimasiga ishonib buncha katta gapiradi? Bali, Pokiston bilan jangga kirishimizdan oldin hech qaysi maxluq bizga va'da qilmagandi, Pokiston bilan urushsani biz sizlarga shuncha narsa beramiz deb. lekin alloh taolo va'da bergan qur'onda alloh hujumga uchrayotgan musulmonlarni o'zini o'zi himoya qilishlikda yordam berishligini haq va'dasini qilgan lekin bali birorta maxluq va'da qilgan emas birorta jamoat va'da qilgan emas hatto Pokiston bilan urushganimizga do'stlik aloqasini uzganlar bor lekin Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. mücahidlerimiz mujohidlarimiz meydanı maydonida zarracha ikkilanishi yo'q, shaklanishi yo'q. Dunyoda 6-davlat soplengen atom bombasi bor, eng super armiya bilan mücahidlerimiz alhamdulillah urushdi. Bunu afsus qilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu o'qigan yaptı ki Mana bu munofiqlarning gapiga javoban Alloh taolay aytayaptiki, kimki Allohni o'ziga tavakkul qiladigan bo'lsa, albatta Alloh g'olib bo'lgan, aziz bo'lgan, dushmanlarning ustidan g'olib bo'lgan, hakim bo'lgan zot. Yana aytaman birodarlar. Biz Pokiston bilan jangga kirishdan oldin jang qilganimizda birorta maxluq bizga yordam, ko'mak va'da qilmagan. kufr hozirgacha bizlarga nima qilyapti? Shart qo'yapti. Shart qo'yapti. Har xil odamlar kelyapti. Shu jumladan bundan bir necha muddat oldin Shayx Jaloliddin Haqqonining o'g'li bor, Hoji Siroj degan birodarimiz. O'sha hukumatning gaplarini olib kelgan ekan. Gaplarni qabul qilmaganimizdan keyin aytdiki, turib ketyapganda aytdi. Qori sohib dedi, men kelishimdan oldin tush ko'rgandim dedi. tushimda o'zi javobini olgandimu, yana bir ziyoratingizga ancha bo'lganda ziyorat qilmaganimda bir ziyorat qilib kelgan keldim dedi. Tushimda men sizni malomat qildimki, qorisib, nimaga Amerika bilan urushmasdan Pokiston bilan jang boshlab yordingiz desam, aytdingizki, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga aytdilarki, shu Pokistonda urushsang, Alloh sendan rozi bo'ladi dedilar. Shu javobni menga berdingiz tushimda, men uyalib tushimdan uyg'ondim uyqumdan uyg'ondim shu uyalib turibman menga shu kifoya qiladi javob shu bitta birodarimiz kelib aytdiki sizlarni shu yerda qilgan jangingni bizga foyda bo'ldi aytdim alhamdulillah bizni jangimiz ham foydali deydigan kishilar bor ekan nima foyda berdi desam bu yerda ovora bo'lib qolib biz bilan o'zi ishi yo'q dedi shuncha muaskarlarni ochganmiz, shuncha markazlarni ochganmiz, xayolimizga kelmasdi. Xudo sizlarni bu Pokistonga bir g'azab qilib yuborgan ekan deb oxiri ketdi tushunarib ketdi. Alhamdulillah bir kishi bizni xiyaji bizni shu tashqaridan kelganlar maqtadi deya dedim. To'g'risi aytib turibdi-da. Lekin sizlar dedi jangni to'xtatsangiz ertaga bizni uradi bilamiz uni dedi. Shuning uchun ham biz e, alhamdulillah qilayotgan amalimizga afsus qilmasligimiz kerak birodarlar. Ko'p yil o'qigan birodarlar yaxshi biladi. Siratni kitobda olib yurgandik. Siratni yo qultuqda olib yurgandik yo yodlab olgandik. Endi siratda yashayapmiz alhamdulillah. Bunga afsus qilmasligimiz kerak. Ya'ni bosib o'tayotgan ibodatimizga afsuslanib qolmaylik. Ikki xil nadomat bor. Bir nadomat bor. O'sha tavbani qabul bo'lish shartlaridan bittasi nadomat qilish kerak kishi. Qilgan gunohiga nadomat qilish kerak. Shu odamni tavbasini qabul bo'lish shartidan bittasi. Ikkinchi bir nadomat bor. Bir kishi dinga xizmat qilib yuradi, yaxshi solih amallarni qilib yuradi, jihad qiladi, mashaqqat chekadi, bir kun nadomat chekib, afsus, noto'g'ri qilmanda deydi. Bu buni amalini habada bo'lganligi, botil bo'lganligiga bu dalil bu. Shuning uchun shuncha mashaqqat chekyapsizlar, ikkilanib qolmanglar. Ikkilanib qolmanglar. va bizni holimiz bundan qolmaydi inshaalloh. Biz bu ko'p torlikdan kenglikka chiqqanmiz, balandlikdan pastlikka tushganmiz, birga yashab ko'ryapmiz alhamdulillah. Faqat Robbimiz bizni bunga imtihon qilyapti. Bizni imtihon qilyapti. Ki qani biz Robbimizga bergan ahdimizda sodiqmizmi yo'qmi? Chunki Pokistonga jangga kirishdan oldin hamma narsa bo'lsa kerak, vonada bir yig'ilish qildim. Esingdami? Ha? Shikoyatda bir yig'ilish qildim. Esingdami mujarrat yigitlar? Sheda men so'radim sizlardan. Sunnatga muvofiq so'rab qo'ydim. Ki birodarlar, ansorlar urushamiz deyapti. Sizlar nima deysizlar dedimmi? Dedimmi shu adammi? Sizlar nima dedinglar? Urushamiz dedinglarmi? ana shu ahdimiz Xudo uchunmidi yo biror kishi uchunmidi? Tamom biz Allohga ahd berdik. Ana bizga ahd bergan birodarlar qancha shayd bo'lib ketdi, nek Muhammadga o'xshab yoki boshqa birodar Alloh taolo shahodatini qabul qilsin. Mana sodiqlar yuribdi safimizda alhamdulillah. Din shuna quriladi birodarlar. Din shuna quriladi, ahdga vafo bilan quriladi. Mu'minni og'zidan chiqayotgan so'z birodarlar. Og'izdan chiqayotgan so'z arshi larzaga keltirib yuboradi. Mo'minning so'zini qadri qiymati Robbil alaminning oldida bor. Bunga misol ustozimiz Abduvali Qorakadan 3 taloqqa yo'l so'rash kerak, yo'l topib bersangiz deb. Shunda aytardi u kishi, bu masjid, madrasa, jomiyni ilmi faqat 2 taloqqacha yetadi, 3 taloqqa yetmaydi dedi. Keyin aytishar ekanki, bu yoshlik qilib qo'yibdi, bilmasdan 3 taloqda beribdi. Desa u kishi aytardi-da, ki buni nikohlutganda buni yosh bolaligini nazarga olgan olganmiding, olmaganmiding bu? Buni yosh deyapsizlar. Shuni so'zi qabul bo'lib, bu ikkita harom bo'lib turgan oila qurilganda-ku halol bo'lib, nikoh bo'lib. Shuni so'zini e'tiborga olganmidinglar? Endi bugun quvaryapganda, endi buni so'zi e'tiborga olinmay qoldimi? mo'minning og'zidan chiqyapgan so'z shunchalik e'tibori bor. Taloq kalimasi chiqishi bilan bilamiz, arshlarga keladi. Shuncha bugun u mana bu davrda paydo bo'ldi. Aytdim, qaytdim. Erkak aytalmisham, qaytarmisham? Yo'q, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vaqtidagi erkaklar sifati emas bu. Mana bu oxirgi davrda erkak suratidagi sirati erkak bo'lmagan insonlarning sifati bu so'zni aytadi ham, qaytadi ham. Ahdga vafo qilishlik bu mu'minni bu ziynati bu. Mu'minning sifati Alloh taolo xoinlarni yomon ko'radi. Shuning uchun biz avvaldan aytib qo'yganmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badrga kirayotganlarda takror-takror so'ravergan ekanlar. Shunda ansorlar bizdan so'rayapsizmi yo Rasulullohdan? Muhojirlar javob berdi, "Boshlanglar Rasululloh, biz yangi kiramiz." Shunda ansorlar aytdiki, "Yo, bizdan so'rayapsiz kelyo Rasululloh." "Ha, sizlardan so'rayapman." "Ya Rasululloh, bu ko'r ro'parada turgan qo'shin ekan. Dengizga kiring, orqangizdan biz ham kiramiz" deydi. Ana shu siratga muvofiq biz ham ansorlarga tashaymiz har vaqt jangdan oldin muhojirlarga tashlaymizki, ertaga malomat bo'lmasin. Bugun kimda kim bizni malomat qilib yurgan bo'lsa, endi u hujjat qoyim bo'lgan u. Jang degani bu jiddiyat degani u. Jangni ko'ryapsiz alhamdulillah hamma ki avvalidan oxirgacha hammasi mashaqqat. Hammasi mashaqqat. Mujohid, mujohidning oilasi, mujohidning onasi, mujohid farzandi hammasi mashaqqat. Rohatlanib yashayman degan odam jihod safiga kelmaydi. Boradi Dubayda bitta shirkatda o'chib, tijorat qilib, topgan pulini yeb yuradi tinch qul bo'lib o'sha yuraveradi. Shuning uchun biz alhamdulillah Alloh shohid, o'sha kasetlarda ham bo'lsa kerak, yozib qo'yilgan ham, Xudo ham biladi kiroman kotibini. Biz sizlar bilan maslahatlashib, keyin bir ishga qadam qo'yganmiz. Pokistonga bo'lgan hujumni men ahdini sizlardan o vonada o'lganman. Shunaqami? Endi bu Pokiston hukumatini yiqitmasak ham qo'ymaymiz biz. Allohning kalimasi bu yerda oliy bo'lishligiga biz azm qilganmiz. Faqat urib qochib emas. Shuning uchun belimizni astodil bog'laganmiz. Alhamdulillah qodir qilgan yerida qo'limiz yetgan joyda uryapmiz. Alhamdulillah. Shuning uchun ham azimatina mustahkam bo'lsin. Darati charchab qolmana. Charchab qolmana. Ya'ni o'zimiz bilmagan juda ko'p yaxshiliklar bo'layotgan. Uni oxiratda ham ko'ramiz, inshaalloh dunyoda ham ko'ramiz. Inshaalloh kunma kun mana bu yerda juda katta bir inqilob dunyo kelyapkan. Qancha-qancha birodarlarimiz tajriba oshirdi. Yo oshirmadim jang kirganlar. Armonda edi-ku, palonchi-palonchi qo'mondonlar shay deb ketdi. Endi nima bo'ladi? Alhamdulillah mana shika jangida shuncha qo'mondonlar tarbiyalandi. Bu xudoning ishi bu. Allohning mehribonligi bizga bu. Mujohid qo'mondonlarimiz shahid bo'lib ketyapti, o'rniga Alloh taolo tarbiyalayapti. Va lekin aytib o'tdim, ko'pchilik tarafdor emas bu jangning buya. Nimaga? Ko'pchilikning rizqi kesilib qolgan. Ba'zi jamoatlar biz bilan bir vaqt do'stlik qilib yurganda o'ziga umuman aloqa uzib tashagan, Ular keladigan pul to'xtab qolgan. Pokiston hukumatı o'zi beradigan pullar to'xtab qolgan. Rizqi qiyilib qolgan ular. Ko'pi bizdan shuning uchun xafa. Sizlar programmani bormi deydi. Sizlarni bir siyosatni ham tushunasizlarmi sizlar deydi. Hikmatni ham sizlar bilasizlarmi deydi. E, hujumga uchrayotgan musulmonda nima programma bo'ladi? Hujumga uchragan musulmon toifasi guruhi nimani o'ylaydi u? Market quraman deydimi yo butun vujudini shu jangga bag'ishlaydimi? Hammani fikr xayoli jang bo'ladi yo boshqasi bo'ladi. Dushman aytayaptiki, quralingni yerga qo'y, mana yuragi ozod deyapti. Nima bo'lsa uraman deyapti. Ursam mana biz ham uramiz Allohning yordami bilan. Bali, bizni aniq programmamiz mana Qur'onda. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza وَعْلَمُوا أن اللّٰهَ مَا الْمُتَّقِينَ Ey iman keltirgan mu'minlar, uzinege eng yaqin bo'lgan kofirlarni qatl qilinglar. Sizlardagi shiddatni bir ko'rib koysun ular. ki albatta isiniden chiqarmani Alloh muttaqilar bilan birga. Mana program. Kerakmi? Mana shu oyatni o'z beramiz. Kimga program kerak olsun? Nimaga Pokiston bilan urushishimiz kerak? Nimaga urushmasimiz kerak Pokiston bilan? Shu savolga bu javob. Nima uchun urushmasligimiz kerak? Qaysi bu hukumatni qilgan musulmonlarga, islomga yaxshiligiga biz un bilan urushmasligimiz kerak? Yo'q, bu zolim parvezga biz ham ko'zimiz yumib yuradigan bo'lsak, bundan ortiq Alloh subhanahu va taolo bu qavmni azoblagan vaqtda bizni ham azoblaydi. Shuning uchun bu zulmni tiyib qo'yilish kerak, birodarlar. Bu zo'ravor parvez. Mana shikoyatda nima ishlarni qildi? Vonada nima ishlarni qildi bular? O'sha nashriyotda Ansori Sadriddin aytib beryapti. Xohlagan uyga kiradi bostirib deydi. Xohlagan hayvonni so'yib otib tashlaydi deydi. Uydan haydab chiqaradi biz deydi. Shunchalik bedinlarni olib kelgan. Shu ashaddiy kofirlarni olib kelgan. Ular aytayapti, "Hey, sizlar shey turibsizlar, sizlar ham qo'rqib turibdi. Ertaga nomusimizdan ham tajovuz qilishdan qaytmaydi bilan." Bittasiga turib aytarmishki, soqolingni ko'rmay aytdidan. Bu jur'at qilyapti bular. O'sha insonlarimiz oyoq osti bo'lyapti. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz biz. Biz unaqangi pastkash toifa emasmiz. Ishlatib, ishlatib bir kishini kavushga o'xshatib yechib ketadigan toifa biz emasmiz. Chunki ular bilan kelganimizda nima ahdlashuvdik? Qonga qon, jonga jon deganmidi? Isinada bormi shular? Esda tursin shu narsalar birodarlar, shu ahdlar. Bu ahdlar haqida biz innal ahda kana mas'ula ertaga so'ralamiz biz. Va faqat inshaalloh bizni bu murtad hukumati bilan hisob kitobimiz faqat vona ishqayda emas. Inshaalloh Islomobodda ishlarimiz boshlangan alhamdulillah. Al jihadu madin ila yawmil qiyama faqat Afg'onistonda falon joyda emas, Falastinda emas. Jihad Alloh taolo mu'minlarni qodir qilsa har joyda. Bugun bizni Xudo mashada qodir qildi. Albatta buni qilamiz. Oxirgacha qilamiz. Inshaalloh hamma ilmimizni sarflaymiz, hamma imkoniyatimizni sarflaymiz. Bala O'zbekistonda qila olmagandirmiz, kuchimiz yetmagandir, imkoniyatimiz yetmagan, uzoq bo'lgandirmiz. Lekin bu yerda qodir bo'ldikmi? Albatta Allohning kalimasini shu yerda oliy qilamiz. Alloh taolo shu narsani iroda qilgan bo'lsa, shu yerda kalima oli bo'lishini, bayroq oli bo'lishini biz inshaalloh Allohning askarimiz. Shuning uchun ham birodarlar, mana bu bosib o'tayotgan yo'limizga afsuslanmaylik. Inshaalloh mana bu jang holatimiz alhamdulillah bundan tashqari eh, hozir jamoatga umumiy vazifa shu bo'lganki, jang maydonida turgan birodarlar jang bilan mashg'ul bo'lsa, qolganlar iskilar bo'lsin, yangilar bo'lsin, navbat bilan e'doddan o'tadi hamma. Hamma e'dod qiladi. Bu jamoatda o'zi ikkita vazifasi bor. Jang qiladi, e'dod qiladi. Jang qiladi, e'dod qiladi. Yangi-yangi mujohidlar safga qo'shilayotgan ansorlardan bo'lsin, yoki tashqarilardan alhamdulillah birodarlar kelyapgan. Peshov yuzlab hozir toliblar kelamiz deb kutib turgan kelamiz deb shularga sharoit qilinyapti shuning uchun hozir umumiy vazifa shu jamoatni fikri hayoli shu ya'ni bu degani boshqa ishlar to'xtaydi degani emas alhamdulillah targ'ibotchilar bo'lsin nashriyotchilar bo'lsin istixborotchilar bo'lsin yoki devonni ishlari bo'lsin tashqi aloqalar bo'lsin muhojirlarni ishi bo'lsin ta'minot bo'lsin bular hammasi davom etaveradi bu ishlar davom etaveradi, lekin jamoat asosan vazifasi shu. Shuning uchun ham madrasani o'sha jangga kirib chiqqan kichkina rijollar Alloh taolo sobit qadam qilsin. Bularning vazifasi ham shu. E'dod, jang, e'dod, jang. Alhamdulillah madrasa ham e, bu janglarda ikkita shahid berdi, xabaringlar bor. Alloh taolo shahodatini qabul qilsin. Va bular inshaalloh umidimiz borki, o'sha umid qilgan katta-katta qo'mondonlar tarbiyalanayotgan bulardan. Inshaalloh janglarga kiryapti bular. katta katta janglarga kiryapti inshaalloh bu jamoat aytib o'tdik jihodiy jamoat inshaalloh hammasi jihod qiladi inshaalloh karvon oldiga ketadi karvon oldiga ketadi inshaalloh bu jamoat kofirlarga taslim bo'lmaydi qurolni bu jamoat yerga qo'ymaydi o'sha birodarimiz nusratulloh bilan birga bo'lgan birodarimiz abdulhamid aytib berganda o'sha haligi nima edi sar sarkhilda bo'lgan birodarlar shoyad esda bo'lsa kerak shu yerdan chiqayotgan vaqtida qaladan u kishi bir nasihat qilgan ekan. Tashqariga chiqasizlar, kimda kim qurolingni topshirgin, men senga omonlik beraman deganini peshanasidan ochib tashlaysan degan ekan. Esida bo'lsa kerak bo'lgan birodarlar o'sha. Kim senga aytsaki, qurolingni menga topshir, senga men omonlik beraman desa, shuni otib tashlagin degan ekan. Hozir bizdan ham shu narsa talab qilinyapti. Qurayliklar qo'yinglar, sizlarga pasport beramiz deydi. Pasport. Bizga aytdi, "Va shu pasport bizga. O'qib bor, 30 ta o'qi bor." Eng yaxshi pasport degan. Alloh subhanahu va taolo bizlarning amalimizni xolis bo'lishini nasib etsin. Ehson sifati topilishini nasib etsin. Muttaqilardan bo'lishini nasib etsin. Alloh taolo shahidlarimizni o'zi qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ularga munosib vorislardan qilsin. alloh taolo majruhlarimizga alloh taolo shifoi komil bersin alloh va taolo jihad maydonlarida yurgan umum ummatni mujohidlariga shu jumladan bizu sizni mujohidlarimizga alloh Teala o'zini nusrat bersin birodarlarimiz Iroqda bo'lsin falastinda bo'lsin Chechenda bo'lsin afg'onistonda bo'lsin o'rta osiyoda bo'lsin yo pokistonda bo'lsin dunyoni har yerda allohning kalimasini oliy qilaman deyotganlarga alloh taolo o'zi yordam bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar